miña mellor versión Ahora que o beso tan claro Despois de terme equivocado E non deixarme vencer Aprendín a decir que non Non aporta quen desprende mala vibración Son a miña única opción Tamén o meu peor enemigo Pasar tiempo solo en soledad puede ser un chute de energía. Todas las lágrimas que había Chorei e non me fixo mal. hijo solo catro son de verdad, familia máis que Estamos escoitando unha peza a miña mellor versión Eh, este autor está a outro lado do fío telefónico. Ah, oh, mira. Vamos alá. Javi, pues pois vamos, eh, Javi Maneiro. Oh, sí, señor. Máis coñecido por Maneiro. Vamos alá. Boa tarde, Javi. Hola, boas tardes. Boa tarde, benvido. Moitísimas grazas por este agasallo que nos faz. Ademais, coido que somos primicia aquí en Cataluña desta túa versión extraordinaria. Sí, a verdade que sí. Eh, é o meu primeiro single dende que abandonei a banda na que levo tocando 33 anos uh -huh. e para min é un paso moi importante e, e eso, hacia a miña mellor versión Eh. Moi ben, pois pues eso é. Pois, pues, eso é o que nos que importa nos, ser primicia. Es, ademais, eso, que, que sexa precisamente a túa mellor versión, claro que sí. Bueno, porque ti, claro, traballaste en Urda da Cruz, eh, bueno, que sei, un, un montón de, de, sí. de, de situacións, aparte de que temos que agabalo, e ademais de agabalo hai que felicitarlo por o feito de que el axuda muitísimo a fundación esa que Galicia Ame, Galicia Ame, que, sí, que señor. participa como un grande eh, sí, aportador sí, son, de, de nocivos. Son o embaixador, claro. eh, son o, o embaixador en activo neste momento. Claro. Sí. Entonces ti eu coñecémonos. Claro, sí, Armando claro. Está, eh, Bueno, que, que felicitacións, pero eh, parabéns. Eh, bueno, entonces este primeiro single eh, quere dicir o inicio de algo completamente diferente mm. de antes, non? Claro, a miña idea é eh, facer eh, o que eu sinto e ser a miña propia verdade -huh. sabes, co grupo no que levaba nos heredeiros pois había un camiño marcado e unha uh -huh. forma de escribir distinta e eu creo que xa non me xa non me sentía cómodo claro. en esa tesitura e necesitaba uh -huh. por seguir o meu camiño e, e separarme non da banda. Uh -huh. E despois eh, o Jabón Blue tamén, que, que sí. aí tamén, tamén ti A música va para de por dentro, como dicías ti, non? Sí, a música vai por dentro. Foi tamén outro grupo no que no que montei cando Heredeiros parou alá polo 2004. Uh -huh. E, e eu que, que non podo estar sin a música. Para min a música é a miña forma de vida e escribir cancións é unha forma de de, de de reflexar o que eu vexo e como como sinto as cousas. Uh -huh eh, entón, ese comezo que, como distía, con esa miña primeira, esa miña mellor versión, ese comezo mm, mm, eh, afastas un pouquiño ou vais de, de mm, do rock pop xa non é tan, tan, tan tanto como, como facías. A ver, eh, a movida de facer un, unha carreira en solitario te dá esa facilidade de poder explorar todos os camiños cantos ti queiras. Elexir, elexir, claro, claro. Claro, eu creo que cada letra e cada canción pode ser vestida dunha forma acorde co que te queres mostrar, uh -huh. sabes? E iso a min é o que me fascina e é o que me, me apetece facer en este momento. Uh -huh. Agra agradecemos que, que nos facas partícipe e ao mesmo tempo, pois, pues, eso, somos primicia, pero eu quería preguntarche, aínda que ao mellor non, non te sintas molesto, non? Quería preguntarche, despois daquel mm, mm, momento delicado que tiveches eh, eh, no que precisamente fixeches aquel traballo tan bonito, un bonito despertar, pois eh, xa está recuperado. Sí, a verdade que sí. Eh, non me quedou unha pequena secuela como pitidos constantes nas mm. orellas e un pequeno desequilibrio hacia un lado, mm. pero me podo sentir orgulloso de de haber saído eh, ben e poder continuar coa miña carreira, sabes? Moi ben, moi E con moita forza e moitas ganas de, de continuar eh, subindo nos escenarios. Alegramos, Hombre, pois pues eso é, pues, vamos. Alegrámonos vale. moito e desexámosche que, que continúes con, con ben, eh. a, a paciencia e adiante, a verdade que sí, porque en xuño do 23 foi cando volviches aos escenarios, pero agora xa porque estás eu penso en plena que, acción, sí, polo tanto. Eu penso que a música cura tamén. A música cura. Sin embargo, foi cando est axuda. Foi foi estando no, no escenario cando lle pasou un Sí, un bueno, pero pode ocurrir calquera en calquera sitio e hai que Xavier Maneiro sabe o ben. Claro que sí, sí, sí. Sí, esto como practicar cualquier tipo de deporte y tes una lesión gorda. Sí. Luego cuando volves a, a hacer deporte, evidentemente hay un periodo de adaptación y de pequeño miedo a que te pueda volver eh. a pasar eso, pero si eres un luchador y, y crees en ti y sigues teniendo esa pasión, sabes, sí. que es muy necesaria para, para este isto da música y de cualquier uh -huh. tipo de, de muestra de non sei, de arte, de deporte e uh -huh. todo, é o que te leva a seguir, sabes? Exactamente. De verdad que para nós, xa che digo, sentímonos honrados e eh, moi eh, moi contentos por, por, por ser non somente por ser premiados, sino por sentirnos eh, eso a, afins a ti eh, polo feito de que nos faz partícipe dese teu traballo sí. eh, eh, xe o mellor non somos talismán para as persoas que <laughs> entrevistamos polo tanto o éxito te lo garantizado <laughs> Pois a verdade é que oxalá eh, que decirvos que nada, que este é o, o primeiro single e que agora en marzo vou a sacar outro single máis. Uh -huh. Eh, vou a empezar a facer unha xira de teatros. Ajá. Ah, mira. E, e logo, en canto a capa xira de teatros, que intentarei facer eh, os principais en Galicia, uh -huh. Mm. logo farei unha xira de salas e continuarei con outro, con outro terceiro single. Carai. que culmine logo de toda a xira de Bran uh -huh. con o disco que quero sacar en Navidades pois vais eh, coincidirá che quizáis co co, co, co Galicia co, co, co, co xantar ou ca cea de, de Galicia, me, a mellor hasta fase aí primicia tamén, non? Tal, claro. Ai, pois podes estar seguro que sí, porque eu sabes que en Galicia me sempre me apunto a, a <laughs> cantar de ali para, para, para Merche e todas as súas sí, heroínas señora, que tanto sí. axudan e, e, e que, bueno, que un, como diela é unha, un día para celebrar a amistad e a vida. Sí, eso é algo moi bonito. Tese unha presentadora extraordinaria que é Belén Esteban, que sí. seguro que Xestal. Belén Xestal, perdón. <laughs> es que es que fin <laughs> estamos na, na comunicación a Esteban tiña algo que ver cun libro, non sei que lle fixeron e tal, <laughs> pero Sí, Belén Xestal que ora ten a súa nai maliña no hospital. Vaya, vaya, aquí mandámoslle mandamos un bico enorme y, que todo salga bien y que su y se recupere pronto. Moi ben, moi ben. Pois pues eso, nós tamén nos facemos eh, eh, eh enviamos os nosos saúdos e o noso cariño tamén. Exactamente. pues, pois, pois eh, eh, bueno, Galicia me ten esa, eh, sí. ese festival tan grande, esa, esa de, de é o primeiro domingo de cada de, de, de, de, de decembro, me parece que sí. foi foi cando empezamos nós con eles. O sea, que quizás continúe coa mesma teima, eh, non? Sí, este ano non se fixo porque Merchi non estaba moi ben de, sí, sí. de, de saúde tamén e estaba así un pouco sí. sí. de moral, entón decidimos non facelo porque si, sí. si ela que é a a, a ah, cara visible e a eh. luz que nos alumbra a todos xa está así un pouco baixiña, eh, pois eu creo que o mellor é respetarlle mm. eh, e darlle tranquilidade e, e acompañala no momento que ela queira e sabe eh. que vai contar con todos nós e que estaremos sí. aí ás súas órdenes. Claro que sí. nos, tanto. Nos, bueno, na medida das nosas posibilidades sempre lle eh, axudamos na, na, como, menos, como mínimo na publicación eh, sí. eh, no, no, co, os contactos que nos pide tamén e, e a verdade é que eh, nos estamos encantados de que polo menos a, a asociación siga adiante, non? Exactamente, para que eh, ela eh, eh, se vexa tamén arroupada. fortalecida e arroupada. Claro, claro. Sí, ela un, é unha muller Boa. increíble e ten unha forza e, unha enerxía que, que solo conocerla se te conquista eh, sí, e, sí. Te, e te atrae, sabes, o seu regazo e, sí. e ese, ese don que ten, sabes, e de aguantar non o, o sufrimento interno que debe ter non pola súa enfermedade sí. pero que de, de, de alma para fora sí. eh, o transmite dunha maneira e dices, ti, que xa eu de ter unha gripe ou romper eh. unha perna ou, eh. ou de calquer, sabes, cousa con, con realmente a dor interna e a fortaleza que ten unha persona como ela que para non ser exemplo de vida. Claro, sí, Porque vos... os pais son os que lle dan esa forza. Tamén, tamén, el, os pais ten... Sí. Colle, como vivemos os seus pais, eh, eh, son os que lle dan a forza. E os seus fillos tamén. Sí, mira, bueno, estuve aí pouco con na súa casa uh -huh. e con o seu pai que cada vez que pasamos por ali -huh. Oh. sempre nos eh, mete na bodega e nos dá a probar os seus os seus viños claro. que, que fai ali e outro día nos enseñou un mosto No. E nos dou a probar un mosto que de chuparte os dedos e claro. nos dixo, claro. nos dixo vende pronto porque vou a quitar outra cosecha e tal claro sabes, e coa sí. súa nai tamén, que sempre que vamos sí. eh, temos que quedarnos a comer, porque senón se enfada, sí. entón... Bueno... Eh, é unha maravilla. <laughs> Formades, sí, formades un equipo extraordinario e eh, levades adiante sí, sí. pois un traballo importantísimo porque uh, a AME é unha das enfermidades sí. que compre sí. eh, comprelle moitísima axuda para que, bueno, pois se eh, se, info, se se investigue como é debido para poder axudar as persoas que teñen ese, ese sí. esa enfermidade, non? E sobre todo poder diagnosticalas o máis rápido posible, sabes? Exactamente. Sobre todo cando cando cando son nenos e, claro, se sí. pode facer esa, ese, esa prova do talón e se pode detectar sí. a, a enfermidade con o tempo para poder ou mitigala ou, ou facerla desaparecer, non? Pero é moi importante a detección e a verdad que en eso eh, Galiciame ten moita de, -hmm. de, esa, de esa, de ese traballo destes dez anos e de haberse conseguido un par de medicamentos que sí. están sendo efectivos. Exactamente. Sí, sí. Porque okay. a mí o que máis me me fizo así a que lo apretar e dicir, para que me queixo, para que nos queixamos. Iago. Ah, sí. Sí, Iago, oh. neno. Sí, sí. Dios mío, sí. Buah, é unha pasada, sí. Buah. Que Hasta que o vin la, aquela pasada, pero eu sufría. Vale, a verdade que eh, é importante que teñade, bueno, que, que Galicia me este mm, asociada a persoas como a ti, Javi e, sí. e, outros que axudades a que todo isto teña un certo valor e, e despois recollese diñeiro para esa investigación, que é importante, claro. tamén moi moi importante, así. Claro, en, ca, en cada gala xuntamos os cartos de, de todo o ano e uh -huh. os mandamos a, eh, a, aí a Barcelona, non? Sí, a Valdebrón. Sí, sí, a Vallebrón, sí. No, no, donde, eh, San Juan, donde, San Juan de Dios. San Juan Dios. San Juan de Dios, sí. sí. E leva, leva xa tempo facéndose iso. Claro, claro. E todo canto grande área podamos poñernos e todo canto uh -huh. podamos visibilizar a enfermedade para que eh, a xente poida pois, eso, poñer o seu granito de área e, e axudar a colaborar non? Claro. esas familias que poden ter sabes sí. esa Por -huh. bueno, non vamos a chamar desgracia, pero claro. si sí, sí. eh unha enfermedade que non que, que, que non está non, non está suficientemente investigada, non? Claro, entonces eh, imagínate, non? Mm. Eu acórdome eh, aí dous frans cando Iago iba a discusión a sí. iba a discusión a Santiago. Uh mm. -huh e el normalmente sempre vai na súa, súa silla adaptada con súa nai, ¿no? Sí, Pero sí. o rapaz quere ir con todos no autobús. Sí, sí. ¿no? E, e, e, resulta que pois que non se consegue un autobús adaptado para poder ir con todos os seus compañeiros. Mi mano, puxemos todas mans á obra para moverse a terra para conseguir Hombre. ese autobús e, e o conseguimos e tiñas que ver xa non solo a cara de Iago, non? De, de sí. poder ir cos seus amigos, eran todos os seus compañeiros sí. como estaban de felices e contentos porque Iago iba con eles, son. Entón pues... esa esa solo esa esa tarde, non? De, sí. de le dice por rapaz e os seus compañeiros, eso non sei, é algo que parece moi pouquiño, pero é moi grande. Claro. Moito, moitas. Pois eh, felicitarte por o traballo que ti aportas por, porque continúe sendo embaixador que, que, que bueno, eh. fai, fai, fai visibilidade a ese traballo eh. que estás a facer, de verdade. Pero volvendo ao teu traballo, o que estás eh, eh, estudiando, tes un estudio particular para, para, para traballar para a música, non? Mm, non, teño o meu arreglista eu teño un equipo de traballo ahora bastante grande e importante. Carai. Traballo directamente con un arreglista e que aparte é o director musical da, da miña banda mm. e con e con un produtor. Entonces eu traballo na miña casa con, con as miñas máquinas sencillas uh -huh. para escribir cancións e logo me vou polo estudio do, do arreglista, agravamos, le damos forma e se manda o produtor. Entonces, eh, eso te dá unha non sei, unha capacidade un pouco máis grande, sabes, de poder facer as cousas ben. Con un bo equipo de traballo e confianza eh, entre nós e sobre todo pois nas miñas cancións, iso é moi importante e eu estou super contento de haberlo logrado, non? E ter esos esos profesionais que aparte son amigos. Moi ben. Eh. Pois, xa volvo a repetir, che verás que terás éxito, nos somos Talimán Escoita. eh, mm, Tes previsto para o mes de marzo, non? Dixeches un segundo single Sí, eh, en marzo saco o segundo single, sí. Pois en marzo... Xa está grabado, xa está grabado. Sí. lo me falta facer o videoclip, pois, sabes? Pois en marzo te voltaremos a incomodarte. Claro. Nada, non, non te preocupes que eu vos <laughs> mando en privado a primicia. <laughs> que o que facemos, claro. E, e, e que vos aviso con tempo, sabes, para que poidamos charlar. Eh, e que, sí. que, jova, que vos dou as gracias por por axudarme a, a mostrar a, as miñas cancións e a miña música para, para a, a xente aí en, na vosa terra Muy que bien. tamén é nosa. Claro, ah, <laughs> E que tantos cantos galegos hai non sí. loxe de Galicia e que uh. e que mola que, que, que gracias a vos coñezan, sabes, cousiñas que van saindo aquí. Eh, sí, pues sí, sí, que sí. imagino que será unha alegría, non saber saber o que está pasando aquí gracias a vos. Muy bien. Mira, mira, agora tanto escoitando en Suiza, en É no Brasil. É no Rio de Janeiro. Mas eu gosto, gosto muito, pai. Estou muito contente. Um saludo para todos. Rio de Janeiro, Cristian Cristian Lobreu, que está, tá a escutar e está nos dizendo, está a dizer <laughs> que, que, que, que, gosta do teu trabalho. A verdade é que eh, mañán remítese en, en, Minas Gerais, eh, sí. en Radio Roncudo e en oh, Radio Fene. Oh, ou pois seja que, bueno, pois eh, somos eh, un, un grauciño de area para que a nosa cultura teña eh, siga, eh, visibilidade siga en máis sitios e, e a, abrir, eso, abrir camiños e sendas para que todos eh... escoitan facer algo que a nosa cultura merece Sí. Claro que merece e, e sobre todo eso, arrancar un, un sorriso, acordeme que toquei unha vez en, en Londres mm e veu unha, unha señora agarrarse a min chorando dicíndome, meu filliño, canto tempo había que non os quitaba falar de gallego con geseo e con geada sí. e dixo, de, do, de donde, señora, de onde era usted? Eu son de Masaricos. Masaricos, carai. Ala, pola Serra de Outes, eu, eh, ah, mi madriña, sí. que alegría. E, sabes, aquela sensación de abrazo que me dou chorando. Sí. Eu dicía, joder, como debe estar esta señora eh, botando sí. de menos a súa terra, non? Sí, sí. Pois, aí si coa música podemos iso, arrancarlle un sorriso e, e, un sentimento, non? Que, que os faga Exactamente, pechar os ollos e recordar os seus, pois sí. xemos boa cousa. Eso, eso que che pasou a ti? Pasou nos anos aquí? Tamén, tamén, sí, sí. En Ushuaia, Ushuaia. Argentina. En Argentina. Que eu cando aquela señora, que sei os anos que levaría la galega, non volveu máis a, a Galicia, sí. que lle faláramos do viño. Estábamos falando facendo unha entrevista a un bodegueiro de un sí. da, da, da, da, sí, da Rías Baixas, un, sí. un <laughs> que falaba do Albariño. E, e ela mandou un, un, un WhatsApp, ou, sí. un, unha nota no, no, no Facebook dicindo, preguntadlle tal cousa, eh. a ver que si, si empregan somente esa uva albariño ou se poñen, si, si mezcan algunha máis eu quedé completamente sorprendido porque claro, claro. dende, dende Ushuaia que nos pregunten cousas, pois pues, sí. parecíanos extraño, non? Eu, no? eu dixiñe co, ao compañeiro a Xulio, dixiñe oye, si que te camin esto córtame. Claro que sí, sí, sí. <laughs> sí Porque que seño os anos que levaré esa pobre muller. Sí, sí, sí. Estaba, estaba ilusionada, estaba. Sí, sí, sí. sí. sí. Bueno, o caso é o seguinte que, eh, que saibas que nosotros eh, faremos o posible para que isto, bueno, xa facemos, pero quero decir que eh, eh, xa che digo, mañán remites en Radio Roncudo, en Radio Fene, tamén escoitanos en Canadá e tamén en, en, en como che dixo Armando en, en Suiza, en Suiza, e en, sí de en Río de Xaneiro están escoitando Ui, ai, o Río de Xaneiro eu cando me fizo cando nos fizo a entrevista e tú estás dicindo as palabras miñas Cristian, Cristian, sí <laughs> bueno. Oi, pois, mira ti que, que, que bonito é, no? que sitios tan lonxanos a, a xa mira aquí o que son Ribeira e, sí eh, que poidan escoitar morar na Suiza, en Brasil, en Argentina, en Canadá e claro, todo por aí. Sí, sí, sí, é marav maravilloso, non? Sí. Eh, nada, pois aquí estou, son maneiro, son o fillo de Lola Anecha <laughs> e, e escribo cancións. Da, sí, sí, da Pobra do Caramiñal. Sí, nada bueno, máis eh, nada na, menos. Nacín na Pobra do Caramiñal, pero levo casado en Ribeira 25 anos. Chale. Bueno, entón, ahora estou aí, sabes, eh, bueno, son ayuntamientos limítrofes, polo sí. cual Ca no camaróns problema. Lado, os camaróns son tan gustosos nun lado como noutro. <laughs> sí. Claro, e Eso non teñen <laughs> <laughs> non teñen fronteira. Claro que sí. Muy bien. Claro. Oye, mm, Javi, un, unha aperta grande, moitísimas grazas por, por o teu o tempo que nos dedicaches, eh, moitísimos éxitos. Vamos te despedir coa túa música, posto que hai que eh, darlle vento, como din os mariñeiros, non? Sí, sí, desplegemos velas e soltemos amarras. Moitas grazas. Moitísimas grazas, hasta outro momento. Venga, hasta logo. Hasta logo. a miña mellor versión Ahora que o beso tan claro Despois de terme equivocado E non deixarme vencer Aprendín a decir que non Non aporta quen desprende mala vibración Son a miña única opción Tamén o meu peor enemigo Pasar tiempo solo en soledad puede ser un chute de energía. Todas las lágrimas que había Lloré y no me fijo mal. A hijo solo cuatro son de verdad, familia más que a mi propia raza. Están hay que estar, Los carallos a bailar e un abrazo cando sobran as palabras O que queira que me queira como son Deixar de ser que es non vale a pena Quero ser verdade ainda que non a teña Que non xa un problema Pasar tempo solo en soledad Pode ser un chute de enerxía todas las lágrimas que había Lloré e no me fixo mal Pasar tiempo solo en soledad puede ser un chute de energía, Todas las lágrimas que había Llorei e no me fixo mal Llorei e no me fixo mal que no mateña que no sea un problema pasar tiempo solo en soledad puede ser un chute de energía todas las lágrimas que había y e no me piso mal paso quiero paz no quiero guerra Prefiero estar calado a discutir porque Non hai paz, non hai maneira De empezar polo tellado De empezar polo tellado cor